Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման հայոց զուգապետության Հայաստանի եւ Արցախի առաջ ծառացած ահեղ մարտահրավերներն են եւ դրանց առնչությամբ տեղի ունեցող իրավական, քաղաքական ու ռազմական զարգացումները։ Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող այդ զարգացումները ըստիս առաջին հայացքից Գորդիան հանգույցի տպավորություն են թողնում։ Գորդիան հանգույց հասկացությունը, ինչպես հավանաբար գիտեք, մեզ է հասել հին հունական ավանդությունից։ Ըստ այդ ավանդապատումի Բրյուգիական տոհմապետ Գորդիոսը Զևսի տաճարին է նվիրում իր կառքը։ Վերջինիս լույսը քեղին էր կապված այնպիսի հնարամտությամբ, որ հնարավոր չէր հանգույցի ծայրերը գտնել ու արձակել։ Ում հաջողվեր, նա պետք է տիրեր Ասիային։ Ասում են Ալեքսանդր Մակեդոնացին Պարսկական արշավանքից առաջ Գորդիոսի հանգույցը լուծեց թրի մի հարվածով։ Այդտեղից էլ ցակել է Գորդիան հանգույց արտահայտությունը անլուծելի կնճռորդ խնդրի իմաստով, որի լուծումը նշանակում է արագ ու խիզախ վճիր կայացնել բարդ խճճված իրադարձությունների ժամանակ։ Բայց այդ տպավորությունը, ինչպես նշեցի, առաջին հայացքից է միայն։ Իրականում ամեն ինչ parzից էլ parz է, ու տեսանելի են հանգույցի ծայրերը։ Մնում է միայն ձգել այդ հանգույցի ծայրերից մեկն ու մեկը եւ այն անմիջապես կքանդվի քեղից արձակելով հայ ժողովրդի կենսագոյության կարգը եւ թույլ տալով նրան շարունակելու աստծո կամքով շնորհված իր հարատև գոյութենական ընթացքը։ Նույնիսկ մակեդոնացի թրի պատմական հարվածի անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Բայց ինչու՞մն է բանը, կարող եք հարցնել։ Ի պատասխան ստիպված եմ ցավով ու ափսոսանքով արձանագրել, որ գրեթե parzunակ այդ գործողությունն իրականացնելու կամեցողության բացակայության մեջ է բանը։ Այո, հենց այդպես։ Թե աշխարհի տիրակալ երկրների ու միջազգային հեղինակավոր կառույցների եւ թե որքան էլ արտարոցն չի մեր հայերիս համախումբ միահամուռ կամեցողության։ Փորձեմ parzabanel Այսպես, աշխարհում ում համար տեսանելի եւ հասկանալի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ընտանիքի անդամ, ճանաչված, անկախ ինքնիշխան պետություն է, որի ժողովրդի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անձեռնմխելիությունը երաշխավորված է միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ եւ միջազգային տարաբնույթ կոնվենցիաների հրամայականներով։ Բայց ահա հարևան երկրի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերն անցյալ տարվա մայիսից ի վեր այս էլ քանի երրորդ անգամ ագրեսիվ գործողություններ են իրականացնում Հայաստանի դեմ ապօրինաբար հատելով նրա պետական սահմանը եւ տարբեր ուղություններով ներխուժելով նրա տարածքը։ Արդյունքում Հայաստանի պետական տարածքի ընդհանուր առմամբ ավելի քան 100 քառակուսի կիլոմետր հատվածը ներկայումս գտնվում է ադրբեջանական ագրեսորների վերահսկողության ներքո։ Այդ բռնազավթված տարածքներից ներկայացնում է ռազմավարական նշանակության լեռնային բարձունքներ, նաև կենսական կարևորության վարելահողեր, արոտավայրեր, ջրային պաշարներ ու ճանապարհներ, մասնավորապես բարձրադիր լեռնային Սև լիճը Սյունիքի մարզում, Գորիս Կապան ճանապարհի շուրջ 21 կիլոմետրանոց հատվածը, որ Իրան-Հայաստան միջպետական մայրուղու մասն է կազմում, գրավյալ բարձունքներից բարբերաբար հրթիռահրետանային գնդակության է ենթարկում սահմանամերձ հայկական գյուղերն ու քաղաքները, ավերվում են բնակելի տներն ու շենքերը, այլ շինություններ, տնտեսական նշանակության ենթակառուցվածքներ, կատարվում են անաստագողություններ ամբողջ նախիրներով ու հոտերով։ Առավել ցավալին զոհվում եւ կամ գերավարվում են հայ դիրքապահ զինվորներն ու սպաներ, առևանգվում խաղաղ բնակիչներ անմիջականորեն խմբովի գնդակահարվելով տեղում եւ կամ անմարդկային խոշտանգումների ենթարկվելով ադրբեջանական զնդաններում։ Եվ այս ամենն Ադրբեջանն իրականացնում է անպատժելիության մտնոլորտում ու պայմաններում, այսպես կոչված քաղաքագիրտ աշխարհի անտարբեր աչքի առաջ, Վստահ, որ թե միջազգային կազմակերպությունները եւ թե գերտերությունները երբևէ պատասխանատվության չեն ենթարկի իրեն կատարած ռազմական հանցագործությունների համար, իսկ այն հայտարարությունները եւ բանաձևերը, որոնք ընդունում են ի դատապարտումն այդ զանգվածային ворժագործությունների, ընդամենը ոչ այլ ինչ են, քան սովորական հրաապարական թղթաբանություն կամ ձայն բարբարո հանապատի։ Բաքվում քաջգիտակցում են, որ աշխարհի առանձնապես արեմտյան աշխարհի խոր մտահոգության առարկան ոչ այնքան Հայաստանի ներկայումս վիճակված պատոհասն ու ճակատագիրն է, որքան որ մոլորակի միաբևեր կառավարման կառուցակարգին սպառնացող մահացու վտանգը հանձինս առաջին հերթին 90-ական թվականների Ելցինյան ստորադաս վիճակից այլևս ելած եւ բազմաբևեր կառավարման աշխարակարգ պահանջող Պուտինյան Ռուսաստանի խրոխտ կեցվածքը Եվ այն ռազմական արյունալի արշակատումը, որ արևմուտքի դրդմամբ ներկայումս իրականացում է պատմականորեն միևնույն սլավոնական ակունքից սերված երկու եղբայրական ժողովուրդների ու պետությունների Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, պայքար Ռուսաստանի դեմ մինչև վերջին ուկրաինացին կարկախոսի ներքո նույն արևմուտքի կողմից քաջալերվում է նաև հարավային Կովկասում Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի տեսքով այն Հայաստանի, որը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է եւ որի տարածքում ի կատարումն Երևան-Մոսկվա միջպետական պայմանագրի տեղակայված է Ռուսաստանի Դաշնության հզոր ռազմակայանը, իսկ Արցախում 44-օրյա պատերազմից հետո ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, որպես Արցախահայության անվտանգության ապահովման հուսալի երաշխավոր համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության Բաքվում լավ էլ հասկանում են, որ Հայաստանի դեմ սանձազերծվող ագրեսիվ գործողությունները իշարս Հայաստանի նկատմամբ իրենց տարածքային նկարտումների եւ աշխարհակաղական նպատակների միաժամանակ յուրօրինակ դրական արձագանք են Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու մասին հավաքական արևմուտքի հորթորներին հարավային Կովկասից, կոնկրետ Հայաստանից եւ Արցախից նրա զինված ուժերը դուրս մղելու նպատակով։ Խնդիր, որ բնականաբար բխում է նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմավարական շահերից ու նպատակներից, Սյունիքի մարզով եւ Հայաստանի այլ տարածքներով դեպի Նախճիվան ու Թուրքիա առնվազն հաղորդակցության միջանցքներ բացել եւ կամ առավելագույնը, թե հնարավոր եղավ կլանել Հայաստանի ամբողջ տարածքը միավորվել որպես ապագա մեծ թուրանի կայսրության կազմավորման արկածախնդրական, թեկուս ինչ իմանաս, գուցեև իրատեսական ծրագրի առաջին փուլ թե համապատասխանում է եւ կամ եթե այո, ապա ինչ չափավոր է համապատասխանում այդ անհետեր ծրագիրը միջազգային հանրության առանձնապես Միացյալ Նահանգների ռազմավարական շահերին դժվար է միանշանակ դրական կամ բացասական պատասխան տան։ Բայց ահա վերլուծաբանական հոդվածների հոսքում մերթընդմերթ շրջանառվում է այն թեզը, թե մեծ Թուրանի գաղափարը որոշակի առումով ձեռնտու է Վաշինգտոնին, Սպիտակ տունն այդ գաղափարի իրագործումը դիտարկում է որպես եթե ոչ վճռորոշ, ապա կարևոր գործիք Ռուսաստանի եւ Չինաստանի դեմ իր բազմամյա պայքարում։ Նկատի առնելով, որ մեծ թուրանի ստեղծման թուրքական ծրագիրը վերաբերում է նաեւ այդ գերտերությունների զգալի տարածքներին, Ռուսաստանում հիմնականում մահմեդական դավանանքի բնակչությամբ ինքնավարությունները Հյուսեյն Կովկասից մինչև Սախա Յակուտիա, Չինաստանի հյուսիսում Սինցզյա (Ույղուրյան) ինքնավար շրջանը, թուրքական լեզվախմբին պատկանող սուննի իսլամադավան ույղուր ազգության հիմնական բնակչությամբ Ընդ որում, ըստ նույն այդ վերլուծական նյութերի, այդ ծրագիրը բխում է նաև Թուրքիայի ռազմավարական գործընկեր Ճապոնիայի շահերից, որը, ինչպես հայտնի է, որոշակի տարածքային նկարտումներ ունի թե Ռուսաստանի եւ թե Չինաստանի նկատմամբ։ Հարկ է նշել, որ միակ պետությունը, որ բացեի բաց առանց դիվանագիտական այլաբանության ու ենթատեքստերի հանդես է գալիս այդ ծրագրի դեմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, որի առաջնորդները քանիցս հրաապարակավ հանդես են եկել այդ կապակցությամբ վճռականորեն պնդելով, որ երբեք թույլ չեն տա ինչպես մեծ թուրանի ստեղծումը, նույնպես եւ այդ ծրագրի իրագործման ճանապարհին Հայաստանի սահմանների որևէ փոփոխություն։ Ի հավաստումն այդ պնդման Թեհրանը ռազմական խոշոր ուժեր է կենտրոնացրել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հարակից իրանական տարածքներում, որտեղ եւ ներկայումս խոշորացավալ զորավարություններ են անցկացնում արտակուստ իբր թե պլանային զորական միջոցառում, իրականում որպես ուժի ցուցադրություն բոլոր հակաիրանական կենտրոններին՝ Բաքու, Անկարա, Թել Ավիվ, Էր-Ռիադ, Վաշինգտոն եւ այլն։ Ամենևին պատահական չէ, որ նախ պաշտոնական Թեհրանը վերջերս գլխավոր հյուպատոսություն է բացել Հայաստանի կապան մարզկենտրոնում, ապա եւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 45000-անոց սպառազեն զորախումբ տեղակայել Սյունիքի մարզին հարող հայ-իրանական պետական սահմանի ողջ երկայնքով մեկ։ Վճռականորեն պատրաստ հրատապ անհրաժեշտության դեպքում ուժային ճնշմամբ անմիջապես տեղում կասեցնելու Սյունիքը բռնազավթելու ադրբեջանական զինուժի ցանկացած փորձ։ Ի տարբերություն Թեհրանի, Մոսկվան պայմանավորված Արևմուտքի հետ սուր հակամարտության և այդ համատեքստում Ուկրաինայում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունների բարդ և տակամին ինչ-որ չափով անորոշ ընթացքով, առայժմ շարունակում է ավանդական առերես սիրախաղերը Բաքվի և Անկարայի հետ, ձգտելով նրանց, մանավանդ ՆԱՏՕ-ի անդամ Անկարային, հետ պահել Ռուսաստանի դեմ հավաքական արևմուտքի հարաճուն ջանքերին բացահայտ ու միանշանակ միանալու հերանեկարից։ Թեկուս հստակ գիտե, որ Թուրքիան ամենևին էլ անմասն չէ Ուկրաինային սպառազինության, մասնավորապես բայրախտար տեսակի անօթաչու թռչող ռազմական սարքերի մատակարարման գործընթացից եւ բոլոր միջազգային հարթակներում բացեիբաց ու շարունակաբար դեմ է արտահայտում իրավական առումով Ուկրաինայի վարշական տարածքներ համարվող Ղրիմի ինքնավար հանրապետության, Սևաստոպոլ քաղաքի, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների, Զապորոժիայի եւ Խերսոնի մարզերի վերամիավորմանը Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մոսկվան քաջ գիտակցում է նաև, որ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի բարբերական ոտնձգություններն առանձնապես ուղղված են նաև Հայաստանում եւ Արցախում իր ռազմական կամ խաղապահ դերակատարության ընդհանուր առմամբ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ներկայության դեմ, բայց քանի որ մեծ քաղաքականության մեջ նույնպես հնարավոր է ու չի բացառում մանկուտ տարիներից մեզնից յուրաքանչյուրին հայտնի ու սիրելի պահ մտոցի խաղը, ուստի եւ Մոսկվան ներկայումս Անկարայի եւ Բաքվի հետ նույն այդ մանկական տարերքի մեջ է։ Ընդ որում բոլոր մասնակիցներն էլ զեվացնում են թե իբր մեծ հաճույք են ստանում այդ խաղի ընթացքից։ Իրականում արհեստականորեն ձգձգում են արագընթաց ժամանակը մինչև Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների բեկումը հակամարտ կողմերից մեկի օգտին եւ կամ մինչև դրանց տրամաբանական ավարտը դարձյալ կողմերից մեկն ու մեկի հաղթանակով թե պարտությամբ։ Միևնույն ժամանակ կամա կամա շարունակաբար սիրաշահելով Անկարային Պաշտոնական Մոսկվան դարձյալ նույն կերպ, այսինքն կամա ակամա սիրաշահում է նաև վերջնիս վասալին, Բաքվին, հաշվի առնելով, թե ինչ աստիճան ներդաշնակ ու համահունչ են այդ երկու թուրքական երկրների ինչպես շահերը, նույնպես եւ այդ շահերից բխող քաղաքական քայլերը։ Իս դրանցից մեկն ու մեկի շահերին թեկուս թեթևակի դիպչելը իսկույնևեթ կարժանանա մյուսի ակտիվ հակազդեցությանը։ Քավլիցի ամենևին չարթարացնելով հանդերձ այդ քաղաքական պահմտոցին կարելի է դատել, որ նաև այս հանգամանքով է պայմանավորված Մոսկվայի, իսկ Մոսկվայի միջոցով հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության մեղմ ասած իներտ պահվածքը ռազմավարական դաշնակից երկրի Հայաստանի դեմ ադրբեջանական զինուժի այս վերջին սեպտեմբերի 13-14-ի ագրեսիվ գործողությունների պարագայում այնպես ինչպես որ այն արձանագրվել է անցյալ տարվա մայիսյան եւ հետագա ռազմական բախումների ընթացքում։ Անկամ այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական զինուժը 1 տարի շարունակ ապօրինաբար իր վերահսկողության տակ է պահում դերևս խորհրդային տարիներին կառուցված Կապան Գորիս մայրուղու մի ամբողջ հատված, առ այսօր Կրեմլի կամ ՀԱՊԿ-ի կողմից չի արժանացել թեկուզ զուտ քննադատական վերաբերմունքի։ Կարծես դա որպես օրինաչափ երևույթ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Ասենք, երևի թե այդ առումով տարակուսելու ոչինչ չկա։ Նկատի առնելով Հայաստանի գործող իշխանությունների կարելի ասել նույնական կամ գրեթե նույնական դիրքորոշումը թե այդ ճանապարհատվածի եւ թե Սև լճի ու մնացյալ բռնազավթված հայկական տարածքների ճակատագրի հարցում, համաձայն որոնց Այդ ճանապարհատվածը ոչ այլ վայրով, քան ադրբեջանական տարածքով է անցնում։ Իսկ ադրբեջանական զինուժի կողմից գրավված լեռնային բարձունքները իբր թե անմարթաբնակ են ու որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեն։ Եթե պաշտոնական Երևանն է առ այսօր այդպես ասում, ապա ինչ իմաստունի մեղադրել Մոսկվային ու Հայաստանի մյուս դաշնակից երկրներին, առհասարակ մեր բարեկամներին, թե չարակամներին։ Արդյոք հենց այդ ապազգային տրամաբանության արդյունք չէ այն աղետալի իրավիճակը, որի մեջ առ այսօր հայտնվել են Արցախը, Հայաստանը եւ ընդհանուր առմամբ ողջ հայ ժողովուրդը 2020 թվականի աշնանային պատերազմի ժամանակ, Արցախի թե Հայաստանի տարածներում ադրբեջանական զինուժի հետագա ագրեսիվ գործողությունների ընթացքում։ Քանից սասել ու նորից կրկնում եմ, որպես բանաձև 44-օրյա պատերազմը բազմակողմ պայմանավորված ահաբեկչական ռազմագործողություն էր հայ ժողովրդի դեմ, որին ցավոք ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև Հայաստանի ներկայիս հուսանք առայժմ գործող իշխանությունները սկսած պատերազմի առաջին իսկ օրերից մինչև մեզ համար նրա անփառունակ ավարտը։ Այո, Արցախը գլխացավանք էր դարձել Արցախյան շարժման ալիքի շնորհիվ Հայաստանում իշխանության եկած հուշական գործիչների անձամբ հանրապետության առաջին նախագահ կարգված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար եւ հիմա էլ տասնամյակներ անց այն այդպիսին է նույն ախտանիշով տարապող Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա գաղափարակիցների Ցավալի է գիտակցել նաև նրանց աչակցող, հնարավոր է մոլորեալ աչակցող լայն ընտրազանգվածի համար։ Ադրբեջանին Արցախի հանձնման պահպանել Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետր պետական տարածքը եւ խաղաղության դարաշրջան բացել հայ ժողովրդի համար։ Ահա այս է նրանց նշաձողը։ Իհարկե, գիտակցաբար աչքաթողանելով որ նախ նույն այդ 29800-ից 100 քառակուսի կիլոմետր արդեն եւ ամենայն հավանականությամբ այլևս գտնվում է ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության ներքո եւ որ թե Բաքվի կամ թե Անկարայի դատողությամբ թուրքական սահմանն անցնում է այնտեղով, որտեղ այդ պահին կանգնած է կամ առայժմ կանգնած է թուրք զինյալ ասկյարը։ Առայժմ, քանզի դատելով Բաքվից հնչող սպառնալից հայտարարություններից եւ բարբերաբար տեղի ունեցող ռազմական բախումների ընթացքից, ամենևին չի բացառվում ադրբեջանական զինուժի առավել խորքային առաջխաղացումը Հայաստանի տարածքում։ Ի վերջո ում համար པարզ չէ, որ Սյունիքի մարզն ամբողջությամբ ներկայումս միջանկյալ, բայց ոչ վերջնական թիրախ է Ադրբեջանի տարածքային նկարտումներում։ Բաքու, Նախճիվան, Անկարա ռազմավարական կապն առավել լայնացավալ ու հուսալի իրականացնելու համար։ Միջանկյալ, բայց ոչ վերջնական, որևէտև Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի վերջնական նպատակը Հայաստանի ողջ տարածքի բռնազավթումն է, Հայաստան պետության որպես այդ երկու ազգակից պետությունների միջև առաջացած տարածքային սեպի իսպար վերացումն աշխարհի քաղաքական քարտեզից իշա թուրանական ցավալապաշտության բնականաբար հայ ժողովրդի վերջնական բնաջնջումը ի շարունակումն 1915-1923 թվականներին արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան Թուրքիայի տարբեր վիլայետներում արևելյան Հայաստանում եւ արևելյան Մերսկասպիայի տարածաշրջանում ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում անավարտ մնացած հայոց ցեղասպանության։ Ապա Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները 2018 թվականի իրենց սերտած եւ քանիցս հոխորտում բարձրաձայնած Արցախը Հայաստան է եւ վերջ կարկախոսից, որ իրականում Արցախյան առաջին պատերազմի աննահացած լեգենդար զորապետ Արցախի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի հրճակած մարգարեական ասույթն ու նշանաբանն էր, հետսետե սահուն անցում են կատարել դեպի Արցախը միջազգային իրավունքների չափանիշներով պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում կարքախոս, իբր թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության փրկության։ Ընդ որում գիտակցաբար աչքաթող են առնում, որ նախ Արցախը եւ Արցախայությունը պատմականորեն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի անկակտելի բաղկացուցիչն է եւ Արցախի հանձնումն Ադրբեջանին կհանգեցնի հայ ժողովրդի մի ամբողջ հատվածի արցախայության բնաջնջմանը ինչի խոսում դրսևորումներին բազմիցս ականատես ենք եղել Արցախյան շարժման տարիներին եւ Արցախյան ազատամարտի առանց բացառության բոլոր պատերազմներում։ Ապա Արցախի եւ Արցախայության ազգային ինքնորոշումը բխել են նախկին խորհրդային օրենսդրության ու միջազգային իրավական նորմերի հրամայականներից, իրականացվելով աշխարհում համընդունելի ընթացակարգով միջազգային հանրության կողմից դե յուրե ճանաչված չլինելով հանդերձ Այնուամենայնիվ Արցախի հանրապետությունը 3 տասնամյակ տևած հետևական պետականաշինության արդյունքում դե ֆակտո կայացել է որպես միջազգային օրենքներին լիովին համապատասխանող ժողովրդավարական ու զարգացող պետություն, ճանաչված պետություններին պատշաճ իր խորտանիշներով ու հանրային կառավարման հաստատություններով, պետական դրոշ, օրներ, զինանշան, նախագահ, խորհրդարան, կառավարություն, օրենսդրություն, բանակ, կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլն։ Այնուհետև Արցախի հանրապետությունն իր պաշտպանության բանակով հուսալի վահան էր Հայաստանի համար, արևելքից ապահովելով մայր հայրենիքի ու նրա ժողովրդի անվտանգությունը, ինչը լիովին կամ գրեթե լիովին իջիկ դարձավ 44-օրյա աղետալի պատերազմի ընթացքում եւ հետագա շրջանում, երբ Հայաստանի հանրապետության զինուժը համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության պահանջի վերջնականապես դուրս հանվեց Արցախի հանրապետության տարածքից եւ հայոց բանակը փաստորեն դադարեցրեց Արցախի ու նրա ժողովրդի անվտանգության հուսալի երաշխավորի իր վաղեմի դերակատարությունը։ Ներկայումս արդեն գրեթե 2 տարի շարունակ այդ երաշխիքը Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի հետ համատեղ կենքի է կոչվում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի սահմանափակ թվող խաղապահ զորախումբը, ինչը ուժի մեջ է, ինչպես սահմանված է Երակողմ հայտարարության մեջ, մինչև 2025 թվականը։ Հայտնի է, որ պաշտոնական Բաքուն չի ստորագրել ռուսական զորախմբի խաղաղապահ առաքելության մանդատը եւ հետեւականորեն քաղաքական ու դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում հայտարարության մեջ ամրագրված ժամկետը հնարավորինս կրճատելու ուղությամբ, հայտարարելով, թե իբր իր համար արդեն լրիվությամբ լուծված է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը եւ Ղարաբաղի տարածաշրջանը վերստին գտնվում է Ադրբեջանի իրավական տիրույթում։ Ոստի եւ չկա այդ տարածքում օտարերկրյա զորքերի խաղապահ առաքելության որևէ անհրաժեշտություն։ Հասկանում ենք, որ ստի ոդքերը սովորաբար կարճ են լինում։ Արցախի հանրապետությունը կա ու թեկուս իր համանդրական տարածքի 1/4-ի վրա այնուամենայնիվ հաջողությամբ գործում է որպես անկախ հայկական պետություն։ Ափսուսանք ու ցավ է պատճառում սոսկ այն, որ Բաքվի ստերը ստեփ-ստեփ մեղմասած դրական արձագանքի տեղիք են տալիս Հայաստանի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տարբեր մակարդակների գործիչների հայտարարություններում։ Իսկ պաշտոնական Երևանը տեղական կամ միջազգային հարթակներում հիմնականում շեշտադրում է բացառապես Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքի խնդիրները լուսանցք նետելով իրավական կարգավիճակի հարցը։ Ավելին, արդեն աստիճանաբար մարում են նաև Արցախայցյան անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման մասին հրապարակային շեշտադրումները, ինչը նշանակում է, որ մայր հայրենիքի ներկայիս իշխանությունները եւ նրանց հետ միասին ընտրազանգվածի մի ստվար հատված վերջնականապես ձեռքները լվանում են Արցախի խնդրում։ Եվ վերջապես, Արցախի եւ Արցախայության ճակատագրի նկատմամբ նման կամարական վերաբերմունքը հազիվ թե արտարացնի այդ վայ գործիչների եւ նրանց աճակցող մոլորյալ ընտրազանգվածի ակնկալիքները շարունակ տարփողվող այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանից։ Ցավով պիտի նշեմ, որ Հայաստանի սահմանամերձ տարածքներում, առանձնապես Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերում ոչ մի օր չեն դադարում մեր ընդհանուր ճշնամու ելուզակային հարձակումները, նորանոր զոհերի ու գերեվարումների ավերումների տեղիք տալով այդ տարածներում։ Ակնհայտ է, Բաքուն իր զինված ուժերի ագրեսիվ գործողությունների միջոցով հետսետե բանուկ ճանապարհ է հարթում դեպի համայն հայության սիրտը՝ մայրաքաղաք Երևան։ Հարաճուն տագնապով ասում ու չընդհատվող հույսով մտածում եմ. Աստված մի արածը։ Ախր երբեք ուշ չէ եւ հիմա էլ ուշ չէ ազգային մտածողության տեր, հայրենապաշտ ու հայապահպան, կշռադատ, խելամիտ ու փորձառու ղեկավարություն է պետք մեր ժողովրդին։ Կարողնանք համախմբելու հայության առողջ, նվիրյալ ու խիզախ ուժերը մեր դեմ ծառացած ահեղ մարտահրավերների դեմ, հատելու մեր դիմաց դրված գորդիան հանգույցը եւ փրկելու հայոց վաղի մի լայնածավալ բնաշխարի գոնե այս վերջին պատարեկները։ Հայաստանն ու Արցախը։ Ասում են հույսը վերջինն է մահանում։ Այնպես որ շարունակենք հուսալ ու հավատալ։ Մենք դեռ զորեղ ենք։ Մենք կարող ենք։ Ասենք ամեն։ Thank you.